Ο έκον όταν ακούει, έκον. Όποιος έχει αυτιά, λέει ο Κύριος, σας ακούσει. Και όλοι μας έχουμε αυτιά. Αλλά τι ακούμε και τι καταλαβαίνουμε με τα αυτιά μας είναι άλλο θέμα. Τα ίδια πράγματα μπορούμε να πούμε σε όλους και το βλέπετε και στην καθημερινότητά σας αλλά άλλος τα καταλαβαίνει ολόκληρα, άλλος καταλαβαίνει τα μισά, άλλος καταλαβαίνει μόνο αυτά που θέλει να καταλάβει, γιατί ήδη το μυαλό του προτρέχει, ήδη δηλαδή έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, ήδη έχει φτάσει εκεί που νομίζει ότι έπρεπε να φτάσει και όλα αυτά που ακούμε στην καθημερινότητά μας, μεταξύ μας συζητήσεις, δεν μιλάω καν για το Λόγο του Θεού, Ήδη βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και ή έχουμε καταδικάσει τον άλλον ή από αυτά που είπε δεν ακούσαμε τίποτα. Πόσες φορές λένε μεταξύ μας «Μα του τα είπα» ή «Της τα είπα» «Μα τίποτα δεν κατάλαβε από αυτά που είπα» «Μα δεν ακούει» «Ακούει» την δύναμη της ακοής την έχει το τι καταλαβαίνει από αυτά που ακούει είναι το πρόβλημα. Ο κύριος μίλησε για πολλές κατηγορίες ανθρώπων, μάλλον για τρεις ουσιαστικά, που ακούνε το Λόγο του Θεού, το Λόγο του Ευαγγελίου. Αλλά δεν μίλησε για τρεις ξεχωριστές κατηγορίες ανθρώπων. Αλλά νομίζω ότι μίλησε για ολόκληρη μας τη ζωή. Γιατί μέσα στη ζωή μας όλοι περνάμε από αυτές τις φάσεις τη ζωής, τις λεγόμενες κατηγορίες. Δηλαδή, ξεκινάμε, μιλάω για την πλειοψηφία. Οι περισσότεροι από εμά στην νεαρή μας ηλικία, μην ακούοντας το Λόγο του Θεού, για πολλούς και διαφορούς λόγους. Είτε γιατί δεν μας αγγίζει, είτε γιατί πιστεύουμε και καλώς πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν είναι ένα ρούχο που μας αναγκαστικά πρέπει να μας το φορέσει ο άλλος και επειδή μας το φόρεσε πρέπει να το φορέσουμε και να το δεχτούμε όπως είναι. Έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να το φορέσουμε μόνοι μας. Είτε όταν αποφασίζουμε να φορέσουμε αυτό το ρούχο που λέγεται Θεός ξεκινάμε με μεγάλο ενθουσιασμό τη ζωή μας κοντά στο Θεό, τι προσευχές, τι εκκλησίες, τι Κυριακές, τι εξομολογήσεις, τι Θεία Κοινωνία με το κιλό. Αλλά η αλλαγή μέσα μας δεν έρχεται. Και λέμε, μα και εκκλησία πηγαίνει και πνευματικό έργο και έξω εξομολογούμε και κάθε Κυριακή είμαι εκεί και πνευματικές ομιλίες ακούω και διαβάζω το λόγο του Ευαγγελίου καθημερινά και σταμάτησα να βλέπω και ταινίε, σταμάτησα να βλέπω τα πάντα και είμαι συνέχεια απασχολούμενος μετά του Θεού. Αυτό βέβαια ο καθένας το προσαρμόζει στη ζωή του ανάλογα. Μα γιατί ακόμα δεν έχω πάρει χαμπάρι. Γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν νιώθω τον Θεό δίπλα μου. Γιατί όταν του ζητάω να κάνω κάτι στη ζωή μου, δεν έρχεται. Δεν τον βλέπω. Δεν μου δίνει απάντηση. Και απογοητευόμαστε. Και άλλοι μπορεί να φύγουμε. Άλλοι να γίνουμε λίγο πιο χλιαροί. Από εκεί που ήμασταν ζεστοί, σιγά σιγά να αρχίσουμε να κρυώνουμε και να αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε ή να μην απομακρυνόμαστε αλλά να πνιγόμαστε και η σχέση μας με τον Θεό να είναι μια σχέση προβληματική σε κάποιον που του δίνουμε ή νομίζουμε ότι του δίνουμε τα πάντα και αυτός παραμένει σταθερά διάφορος για τις ανάγκες μας. Και υπάρχει βέβαια και η τρίτη κατηγορία που ελπίζουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας όπου ο λόγος του Ευαγγελίου, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός έρχεται πέφτει μέσα μας και κακοφορεί και ανθίζει και δίνει εκατονταπλασίωνα. Θα με ρωτήσετε βέβαια γιατί. Τι να σας πω κι εγώ, ένας κι εγώ από εσάς είμαι. Νομίζετε ότι έχω κι εγώ την απάντηση ή νομίζετε ότι εγώ δεν έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια, στο τελευταίο δεν έχω φτάσει. Στα υπόλοιπα είμαι πολύ καλά. Δεν υπάρχει απάντηση, ούτε υπάρχει συνταγή. Ένα ξέρω και ένα έχω καταλάβει στα λίγα χρόνια που είμαι ιερέας και στα πολλά χρόνια που ζω. Ότι αν ο άνθρωπος δεν αδειάσει, δεν έρθει η δεν πετάξει στον κάλαφο των αχρήστων όλες τις ασφάλειές του, τότε δεν βρίσκει ο Θεός χώρο για να μπει μέσα του. Γιατί όλοι μας, τουλάχιστον λαμβάνοντας παράδειγμα από τον δικό μου εαυτό, γιατί αλλήμωνο δεν ξέρω πώς σκέφτεστε εσείς, αλλά έχουμε δημιουργήσει τις ασφάλειές μας και τον τρόπο που πορευόμαστε. Και νομίζουμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα νομίζουμε ότι ελέγχουμε τις ζωές μας, πολλό δε μάλλον νομίζουμε ότι ελέγχουμε και επηρεάζουμε τις ζωές των άλλων. Γι' αυτό και η αναγκαιότητά μας και στο να αποκτήσουμε χρήματα και στο να αποκτήσουμε περιουσία και στο να κάνουμε ασφάλειες και, και, και να έχουμε μια καλή σύνταξη, να ζήσουμε. Καλά είναι ευλογημένα όλα αυτά. Και ο Θεός μας τα δίνει ως δώρα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο λόγος του Ευαγγελίου, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, δεν έρχεται μέσα μας γιατί έχουμε καταλάβει τον Θεό εντελώς διαφορετικά από Αυτόν που είναι. Τον βάζουμε και Αυτόν καμία φορά ως μέρος των ασφαλιών μας. Τον προσεγγίζουμε δηλαδή υπό την έννοια ότι Έρχομαι κοντά σου και επιθυμώ και θέλω, όχι εγωιστικά, να μου δώσεις κάτι. Να νιώσω μια ασφάλεια, να νιώσω μια σιγουριά κοντά σου. Και καμιά φορά βλέπουμε απόλυτη σιωπή. Οι προσευχές μας όλες δεν εισακούονται. Δεν παίρνουμε απάντηση Ζητάμε το α και αντί για το α έρχεται και μας δίνει το ω. Ζητάμε το β και αντί για το β έρχεται να μας δώσει τίποτα. Ζητάμε το γ και αντί για το γ έρχεται να μας δώσει το αντίθετό του. Και λέμε γιατί. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι εγώ, λένε και πολύ σωστά λένε ότι ο Θεός δεν έρχεται να μας επιβληθεί με την παρουσία Του. Στην πορεία της ζωής μας έρχεται και μας ακολουθεί πίσω από εμάς. Περπατάει με διάκριση ως συνοδός και συνοδοιπόρος και δεν έρχεται να μας επιβάλλει την παρουσία Του αναγκάζοντάς μας να πιστέψουμε με τη λογική μας. Γιατί τότε θα αντικειμενικοποιούσαμε τον Χριστό, τον Θεό. Θα τον κάναμε δηλαδή ως ένα αντικείμενο από το οποίο θα παίρναμε όποτε θέλαμε αυτό που θέλαμε και θα πιστεύαμε αναγκαστικά γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πιστέψω ότι είσαστε εδώ παρόντες όταν σας βλέπω. Να σας πιστεύω αφού σας βλέπω. Δεν λειτουργεί όμως έτσι ο Θεός. Ο Θεός θέλει να τον πιστέψουμε χωρίς να τον βλέπουμε. Να τον αγαπήσουμε χωρίς τη λογική μας και χωρίς την απόδειξη της ύπαρξής του. Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν. Υπάρχει η απόδειξη. Τη βλέπουμε στους Αγίους αλλά δεν την βλέπουμε πρακτικά μπροστά μας σε πολλά θέματα. Και έτσι απογοητευόμαστε. Today's gospel talks about some categories of people that exist in relation to how they understand the Word of God, what we call the gospel. And actually, it's not three different categories as we heard in the gospel. The people who actually are diverse, go away from God because of devil. The people who begin with enthusiasm, but their enthusiasm at some point ends. The people who are full of daily needs and activities. And in the process, they forget about God and the people in the end that they, that they believe. I think that all of us are going through these processes from the beginning till the end of our life. It is a part of our development, a part of our evolvement as human beings. And the reason is why we do not understand the words of God in the same way. I'm talking to you currently. You hear me, meaning your human organs work. But what I tell you, you do not get it in the same way. Why? Because all of us sometimes have already formed our opinion about the things around our world. So we don't have space inside us, inside us, so that the Word of God can come inside us and can change us. And all of us are very well affected by their environment. We may hear the truth but we don't want to go to that truth. Because the people around us perhaps don't believe in the same truth. And then we're a bit ashamed. We don't want to go in there because we're going to lose our certainties, our safeties. And in this way, we divert from the truth. The Word of God, meaning the Logos, as we call it, Jesus Himself, comes inside us not as a part of our safety and our certainty in this world. The Word of God comes inside us when we leave room in our heart for Him. When we start losing our certainties, and you know how we lose them, you see it every day. You may have money, you may have houses, you may have nice cars, we may have all these kind of things, but inside our house, it's a living hell we fight with each other. There is not any kind of peace. We fight with our husbands. We cannot find peace in our heart. We are never happy with what we have. We always want something. And when we get something, it's not even enough because we want something more immediately. We go in this way day by day month by month, year by year, without understanding that what we have set as the most important things in our life, which are our safety, do not really exist. Sometimes we ask from God things that happen that should happen in our life. God, please give, please give me this or give me that as part of our own safety. And instead of getting what we ask, we get the complete opposite. Instead of getting what we ask, we get full silence. This is why there are many people that I asked, non believers, do you believe in God? And the very common and understandable answer is God may exist, but He does not exist for me because He is not relevant to me in my life. And this is our right. And this might be a stage in our life. But if we stay, if we remain in this stage, and we continue going on in this way, what will happen in the end? God is not an object, say the fathers of the church, where we ask Him something and He is responsible to give it to us immediately because we have asked Him so because in this way he would impose himself to us. He would make himself necessary in our life. But wherever necessity comes inside, love goes out of the window. Because you cannot love somebody from necessity. You cannot love somebody because you need him. You love somebody because you will so. Because you're free to do so. Because you are free at the same time to reject him without any kind of consequences. This is why, in the journey that we make in our life, God is not in front of us, He is not even beside us, He follows us trying to keep himself as invisible as possible so that when the time comes and we understand that nothing that we regard as certainty in this world exists, then we turn around, we change our orientation towards Him, and we tell him, I want you because I love you. God bless us.